4.6 tarde, queridos escoitantes Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí No 104.6 da FM Radio Cornellá Duas oriñas de radio en galego Para que todos vosotros eh, Esteades máis ou menos acompañados Con música, con entrevistas Con noticias de Galicia E con novidades interesantes Tamén o, darlle a benvida Moitísimas grazas ao noso técnico de hoxe Hugo que está aquí con nos. Sin el nesto non sairía adiante. Disculpar a presencia do noso compañeiro Armando Fernández que hoxe atopase un bocadiño delicado ese os constipados de, de comezo de inverno que teñen aí a culpa. Eh, mm, darlle moitos ánimos para que se repoña cuanto antes. Eh, como facemos sempre, primeiro música e despois a primeira colaboración ou a primeira conexión con Galicia. Vamos alá, música pois. just the Baixamos a música de Treixadura e eh, temos a primeira colaboración, a primeira conexión con Galicia, nada menos con Xón Arco da Bella, ese noso grande correspondente viaxeiro e documentalista que sempre nos facilita unha visión especial e interesantísima de Galicia. Moi boa tarde, Xoán. Boa tarde, Julio. Benvido. Boa tarde tamén aí o, o Hugo que está na pecera, metido. Aí, aí, claro. E, e Armando, pois, que logo se recupera. Claro que sí, o que fai falta, precisamente. Pero nesta época, sabes, eses constipados de mucosos, como dice, como me dixo el, pois pues, sempre aparece moi facilmente. Bueno, o caso é que seguro que se recuperará. Bueno, que que que que bom agosto preparado xa casi. Eh, eh, eu estou comendo castañas asadas. Bueno, agora non, pero vale. a, a patrona eh, marchou a bodeja vale. e hai cocina de, con llama. Moi ben, moi ben. Que había antes. Muy, está bien. aquí unha fuente de castañas. Bueno. Moi ben. Contame, eh, a ver, que nos, que nos que lles ofreces hoxe aos nosos escoitantes? Vale, eu dixo que ten unha primicia. Esta sí é primicia, eh, que... Vale, vale. Que, que, que, porque ademais non hai nada na rede. Mm. Non hai imágenes, non había vídeos, non había nada. Mm. E isto se debe porque, claro, a xente di como chega este este sitio este sitio que a Radio Cordella, como chega. Pois mira, isto é eh, bueno, eu algo había ido eh, investigando un pouquinho, puxeme en contacto coa xente una asociación que se chama Vive Avión, mm. Avión de Ourense. Claro, ¿verdad? sí, sí. Ese, ese povo que din que ten moitos uh, uh, americanos. Bueno, é que ten moita xente. Sí, sí. O home co que falei, pues, pois, é un home que se dedica a construcción, non creo ah. que tenga moitos cartos que andan de arriba de mandarlo, pero... Sí, sí, eh, sí, sí. Eh, eh, un pequeno negocio, a xente desta sociedade O que Eu non, non, non penso que millonarios, millonarios non son, que é xente currante que lle gusta pues, pois, eh, recuperar, falar de fe é que había un que de nesto que sí. é onde ven un tipo Fredín pois, ou eh, Basterrana, varios presidentes de México todos os anos se ia bueno, de México, de outros países se ia a, que tiño para gobernar o país é, é o mundo, non? Porque son mm. xente de metas Bien, hoy andaba porque vi en esta gente que un día te pedí un cartel que falaba de que aunque hoy desaparecido, se comenté aquí eh, eh uno de los grandes productores de vino de Ribeiro fue la de Río Ávila. Sí, claro. Metido en avión, no interior, no, a la en, en Leiro, Rivadavia, senón caro e todo. Mm. entonces bueno, incluso algún de, de esta xente de Vida Bien empezou a facer eh, plantacións pequenas de, sobre todo do viño que se producía ali, que era preixa dela. Mm. Eh, entón, viño de unha calidad boa, no? Que, bueno, porque en pedido de viño sí saben. Mm -hmm. Entonces, eh, en torno a o que é a Miral, e Pascais, toda esa zona da parte da avión, un xubillo desapareceu. Realmente desapareceu fai xa de 200 anos. Primeiro, porque un, sabemos que o que non sepa, por favor, tome nota de que eh, houve unha, unha plaga que casi, eh, prácticamente acabou con, con dinero en España. Claro, claro. E, curiosamente, curiosamente, as cidades máis afetadas pola filosera, que de medio de ser sobre 1800, que xa pase a finales de 1800, e no, de, sí, no ano 1870, creo, non o sei, pero por aí andará, as cidades máis afectadas por ese curiosamente foron Girona e Orense. Mira, do mapa é que é que a, as dúas que están no sistema pues, foron as máis afectadas por esa enfermedade. Entón, aquela é, como sabemos todos, se falaba da xente dos millonarios, que non todos son millonarios, claro. Que claro, quedou vacío. Eh, batido, abandonouse. Esas grandes extensións de viveiro xa non se recuperaron daquela. Este, a, a plaga e a e, eh, e a migración masiva que quedaron pollos valeiros totalmente. Claro. Pero aí había, eh, habendo fudeu, porque todavía habrá que ir a máis sitios, había dúas parcelas, por decirlo, eh, donde había unha plantación grande. Eso sobre todo, eh, ben, era unha zona pare, eh, semellante a Ribeira Sacra, moi abrupto, terreno escalonado, e neste sitio igual que tamén noutros, e, e, eso, estaba a Vega, o Agar, e hai, hai dúas zonas aí, cerquinha entre Pascais e, e Amiral, e, unha é Morelle, e, e a outra é Pedreira, ah. e había pues, solamente, solamente na de eh, eh, Morello había 57 lagares. Carai. un contado. Aí hai vídeos, porque que queira perderse un pouquinho, porque ademais eran construcións grandes, grandes, porque había a parte da vega e a parte de lagar, o lagar naquele tempo, coa que das vidas, a que os compradores se ocupaba o seu, e eu fixen ya varios totalmente abandonados, caídos, unha da, das ideas que ten esta xente é intentar, claro, recuperar todo. Algún dirá, non hai carto, pois o mellor non hai carto, pero había que recuperar algún, sobre todo porque a testemunha, a historia de... de, de... E en eso anda esta xente de recuperar isto. E, e despois, <coughs> outro conxunto tamén, unha cantidad brutal, brutal, de lagares e adegas metido nese, nesa, nesa caída da, da montaña nese, hoxe é un bosque precioso pero fai de 200 anos que eran viñedos ¿no? claro, claro entón, sí, sí. Eh, e bueno, esta xente nos guiou, nos llevou a sitios que realmente, realmente eu se miras un bosque además un bosque de Ribeira precioso pero eh, cariño, eh, non, non podes pensar de que un había que estoy desmetido Eu realmente disfrutei desse sitio é de, de recomendo, de recomendo a calquera que vai por aí que, que primeiro, que se ponga en contacto con esta xente de unha vía. Son moi amables, pero é desta xente que, que dice mira, eu eh, quería saber desto porque quería ser contenido para nos espaços na rede é para contar em Rádio Cornedano. Hoje, hoje lhe direi, lhe mandaremos amanhã a gravação, eu disse, eu queria que me informasse isto porque sei que há, eh, eh, vamos, com as explicações de, desta de gente, foi doado, doado, chegaram que não sinais, não há carteles, hum. não há nada que que recorde todo eso, claro. Escoita, un, vin, vin, vin na rede que ti publicaches algo ah, de certo deli, que además seguro visitache que é o encoro de Alvarellos, non? Exactamente, o que pasa falado. Eu entrei para que te fagas a idea, entrei por devorar, por crear. Ajá. É, eh, como me gusta, me gusta, eh, eh, mira, se vas para as autorías que descubrías un talento de terra, coches pasando rápido. Entonces a mí me gusta ir por sitios que prácticamente los maiqueños que todo el día hasta hora de comer eh, non vi un coche non vi un coche entonces por aí vas e eh, pasas prácticamente pola cova do, do embalse de Alvarello e nesa zona xa desde onde está ponte está foto pasas unha ponte e sabemos o, o primer conjunto claro eh, hai, hai que fijarse eh, eh, eh, eh incluir donde podía haber dinero, vas mirando muros, a donde decís, ah, aquí debería haber plantación, cuando se envíe común, e se isto debería hacer, como a nivel das casas, talonado, e aí nesa zona que fue que pode porque estamos hablando de cantidades 57 aí no primer conjunto, bueno, non todos pegados, pero pegados allí, a, a 150 metros, e yo que de 200 metros, xa hai cinco, non? Entón, eu, eu me tive por esta forma, e eh, aí dirás, é, quedoume pendiente, quedoume pendiente porque donde está esa foto eh, é donde desembocaría o río Avia, o se sume do río Avia. Claro, claro, sí, sí, sí. Entón, alguno sabe que o río Avia é, un lín, lín, pero claro, os galegos que a decir que é o único río do mundo, non é un regato, eh? Mm. que desaparece a chegar a desembocadura sí. de que se uniría con, de, de semeandro o río desaparece e vai subterráneo sí, eh, sí. e eh, vai varios centros de metros eh, subterráneo que será outra experiencia para ir aí ver que hai un río en Galicia hai ríos moi singulares o río Sallas que é o único río de Europa e eh, creo que dos poucos do mundo que desemboca en Cascada. Nunha eh, ría, nunha ría, sí. e hai outro río que cando vai xuntarse co miño co, e, e, e, e con máis a o, o simpático del se mete baixo terra sí. e queda o leito do río que unha pradería bueno, cando hai moita, moita auga babea por claro, encima, claro, lógico Onde ha tragado o, o o subterráneo. E, eh, pero outro día miraba a pradera toda verde ali ao fondo e dixe, pero claro, un non pode estar a todo. E eh, agora as 5 da tarde hai que sair da montaña que se pode moi. Claro que sí, claro que sí. E, e, e o que comer, o que comer. e, e, e non sei se se pode dicir, e eh, sempre que vou ao mesmo sitio, e ademais porque son moi simpático, e me ajuda moito, e tamén forman parte do colectivo este, mm íamos sentar en un sitio eh, eh, a ver se que tomen nota que lle chaman bailerías e eh, é un sitio que se come bien a bo precio e o personal que hai ali a mí sempre me tratou ben a cando lle pedín axuda hoxe e esta onde se chega tal sempre me deron todas as facilidades porque o que vai a visitar ali xa sabe por onde ten que ir e onde ten que pedir axuda se non contra o, eh, o Viadares e os Viñedos. Eso nunca me chama a mí. Moi ben, eh, moi eh, ben. O, o a Radio Correa, chama a reacción de Radio Correa, a ver onde está xente de sempre en Galicia. Moi ben, moi ben. E mandámoslo. Pois, pues, ou vamos con eles, ou vamos con eles. Claro, claro, moi ben, moi ben. Pois é, eh, é unha, un, unha idea fantástica e unha suxerencia extraordinaria para, para os nosos escoitantes. Eh, eh, por certo, que a, a paisaxe é fantástica, non? Totalmente. E mira, eh, eu tive xente. eh, eh, unha cosa que chama atención, plantacións de eucalipto, verdad? Entonces, eh, eh, o bosque eh, discorre de outra maneira. Entonces, eh, é un bosque de castaños, de... Eh, eh, corticeiras mm. bosque deste de Ribeira, bosque ao lado do río, busca ademais, pois, agora nesta época hai un manto de follas do outro, de verdade, créeme, e aí, aí estou metendo fotos, hai uns caminhos que dices, isto parece inteligencia artificial, no, non é inteligencia artificial, un sitio onde tens que pisar ainda, pa, bueno, caminhos que dan olvidados, mm. os helechos os, coden, se botan encima, os panos reales que se ten para as palmeras, por, xa podría decir, eh, hasta incluso será pena, ¿verdad?, cerca del camiño no medio de un bosque de eh, é un musgo, porque el musgo eh, en Galicia é creo que merece un de como as conchas, pois estes días estaba seco, vale. estaba unha cousa gris, deu a chulerinha, non me de nada, e este ponse, wow, unha cousa... Fantástico. Que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, E ademais, isto foi o que fixemos, evolucionado, eh, porque, porque é un sitio que paga ben. Unha persona que ten un mínimo de sensibilidade e recorreste é con que se vale como chamamento. A vale. ver se juntos que teñen a batuta salpica algo e se non podemos recuperar todos os lagares e todos os viñedos, algún, algún, para que quede aí o recordo do que foi a historia do, do, do ou como se chama Marino, porque ainda que ahora sí. se está recuperando e xa hai bastante superficie de xente que está recuperando ese, ese tipo de viño que había nesa zona pero xa non vai haber lagares claro, claro, claro. o sea, vai ser outro proceso máis mecánico non Moi ben. Bueno, Xoan, unha, unha conversa extraordinaria, un minutiños ben, ben empregados, moitísimas grazas, eh, bueno, eso, volvo a repetirche, feliz magosto e feliz mm, semana, ata o vindeiro sábado outra vez, se non te chamamos antes, claro. Vale, pois, pues, eh, estamos pasen. Moita eh, eh, eh, é, é, é un pouco iso, non vale que a ese aos gentes que teñen poderes, porque eu que tirar para cois diría tamén, Bueno, se hai que recuperar un par de lagares destes de, de tal, son 4 mil. Eh, bueno, pues, hola. Eh, boa semana, eh, Hugo, saludos. eh, Armando, se está escoitando, que me imagino que sí, aquí andamos. Hasta Hasta logo. Veña, despedimos entonces a Xoan con música de Treixa Dura, que con ela comenzamos e así que seguimos. Música